auscultu cae ripetu, porcio septec nau. Por sia aceto de televidilo, li povis marciandi tre altan rabaton. Char tiu modelo jam estis mal nova, cae tial gi estis apenao vendebla. Sed tiu modelo, por li estis tauga. Gi havis la etsoin laulia besono. E cranon mes grandan, belega in coloroin, cae laut paroliloin cun sono tre clara. Li sparis protio tio suffice da mono, do restis reservo por plani voyagion li povis veturi al seminario por lerni suffice prisia metio. Li tie rencontos collegoin, amicoin, cae ancau virinoi tut certe ce estos. Li tie passigos agrablan semainon, cae estos pli clera post tiu restado. Mi giuis la sunon en parco sur benco. La urbo fascinas min ciam de nove. Char tie, novembre, ne estas nebulo, cae eblas enspiri montaran aeron. La homoe soifas pri lumo cae varmo. Pro tio necessas lumigi vespere. Cai tio vast scale nun ancau ocasas. Publice, private, la lumo gioigas. Racontu al ili pritiu evento. Mi audis che iui forlasis la domon. Ciu ili protestis? au simple enuis. Do, kion vispertis dum tiu vespero? Li shatas raconti spizitain sprittajoin. Precipe virinoi volonte auscultas. Char tio stimulas ec maliunulinoin. Li havas sendube tre grandan talenton. A parte gioigas novembra sun brilo. Ciartio ne oftas dum tiu monato. Ni povas volonte forlassi la domon, por giuvi varmiga in radio in dessuno. Per iom da mono, ni povas for flugi. Allando en sudo, cun plidas un brilo. Passigi la tempon en fremda culturo, ricigas la menson de mes europano. Ne eblas nur giui, ne cessas riposi, almenaudum nocte en lito agrabla. Cun via partnero, la vivo pli velas. Se stresso for estas, cae amo ce estas. Vi povas nun diri, che mancas la mono, cae ancao la tempo, por giui la vivon. Attentu la tempon, cae sparu la monon vi trovos la nicion por via felicio. La urb autobuso alvenis malfrue. Sed mi devis urgi al cef stazidomo por capti la trainon al nia cef urbo. Fin fine, bon chance, mi estis successa la urba trafico nun estas tre forta. Cai tial la bussoi nun ofte malfruas. Necessas eviti stopitain premhoroin. Porteni la riscon suffice malalta. Ni mangios hodiau legomon cun riso viando ne estas sur nia menuo. Ni ne volas fasti, set mangi tre sane. Ni havos protio veganan mangiagion. Congres deputitoi vocdonis favore al plena malfermo de actoi secretai por vasta publico en tuta usono. Por fine malcasci la veran scandalon.